Skatīsim, ko Dievs darīs nākošā sezonā. Mēs tad jau redzēsim. Droši vien, ka būs turpinājums. Amen, amen noteikti. <laughs> Prasās pēc turpinājuma. Jā, noteikti. Uh, mēs ar Māri šodien paturpināsim un noslēgsim tēmu uh, par apustulu Pāvilu mūsu lielajā, lielajā ciklā par ietekmīgiem vīriem Bībelē. Ja, kā mēs atceramies, kad katrs no mums mēs kaut ko ietekmējam vai kādu ietekmējam. Un tad ir tas jautājums, uz kuru pusi mēs to ietekmējam, vai uz to pusi, kur debes tēvs grib, vai uz kādu citu pusi. Un mans sacīt, novēlējums būtu tāds, ka mēs patiešām ietekmētu apkārtējos cilvēkus uz debes tēva pusi. Uh, un iedrošinātu, iepriecinātu. Jā, pirms mēs ejam pie mūsu rakstu vietām, pirms mēs sākam šīs pārdomas, kas ir katram no mums kādas prātā un sirdī, mēs kā alaži sagatavojam savus prātus un sirdis lūdzot un Māri, vādi mūsu lūkšanā. Jā, paldies, Mārtiņ. Paldies Tev, dargais debes tēls, par šo brīnišķīgo dienu. Un Tu, kungs, es Dievs, mums iespēju šodien būt šeit, uh, šī studijā. Un paldies Tev par šo vārdu, kur Tu esi sagatavojis un ielicis mūsu sirdīs. Un es lūdzu tiešām, kā vienmēr, kungs, lai šis vārds ir kā brīnišķīga sēkla, kas iekrīt labā augsnē, iesakņojas, izaug un atnes augļus, kungs, lai mainās cilvēku domāšana, lai mainās viņu dzīves. Kungs, lai mainās viņu mērķi, motīvi, kungs, un lai viņi izpatīk Tev, vienīgiem dzīvam un patiesajam Dievam. Paldies Tev, ka Tev ir paredzējums, nodoms, aicinājums priekš katru un ikvienu. Un kad katrs un ik viens, kungs, kur tu esi aicinājis, lai tas varētu ieiet šajā aicinājumā, un esot aicinājumā, kungs, darīt tavu prātu, nest augļus un pagodināt tevi. Paldies Tev par visu. Svēt šo te raidījumu, svēt Mārtiņu, svēt mani, svēt kungs studiju, svēt apraidu un apskaņošanu, kungs, un katru, kurš klausās un skatās, lai tiešām Tu pagodinies caur pilnīgi visu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen un āmen. Jā, brīnišķīgi. Atgādināšu mūsu rakstu vietu, kas ir visam lielajam ciklam. Pamatrakstu vieta tā tad vecā derība otrā laiku grāmata 16. nodaļas 9. pāns, un tur ir šādi vārdi, jo tā kunga acis pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Amen! Amen. Amen. Un, dārgie vīri, arī tās māsas, kas mūs klausāties. Um, ja jūs klausījāties iepriekšējos raidījumus šajā ciklā, tad mm, gan ar Māri, gan ar Lauru Grīnu mēs runājām par apostolu Pāvilu, nu jau vairākus raidījumus pēc kārtas, un um, um, šis te mērķis, kāpēc mēs runājām no um, dažādām šķautnēm skatoties, um, bišķiņ kaut kur kaut kādas lietas vēsturiski, tad uh, kā atklājās uh, Uh, Sauls vai pēc tam Pāvils uh, no rakstiem. Ja. Tas bija tāpēc, lai mēs vīri paši ieraudzītu arī kaut kādā mērā sevi, uh, lai mēs ieraudzītu to, ka Dievam nav neiespējumu lietu, yeah. kad viņš var paņemt cilvēku, kas ir pilnībā, teiksim tā, aizrāvies ar tādu nu, teiktu, nosacītu reliģiju, jā, vai viņu ir pārņēmis absolūts reliģijas gars, kā tas bija ar saulu, jā, kad, kad viņš ir tik daudz visā tajā iekšā, kad īstenībā viņš pat neapzinās to, ka, ko viņš dara jā, un kā viņš to dara. Tad tur aiziet kaut kādas lietas roku rokā ar, varētu teikt, ar lepnumu, ar sautīgumu kaut kādā mērā. Bet, uh, Eh, cilvēks, tā, ka viņš ir viss tajā pakļauts, jā, tad viņš nu, neredz to. Viņš to neredz. Viņam liekas, ka viņš to dara pareizi. Viņš var uh, eh, spīdzināt citus cilvēkus, viņš var nogalināt, un viņam liekas, ka viņš dara pareizi. Un, uh, šādā situācijā ienāk Dievs. Uh, viņš jau kopš pašsākuma Dievs, jā, ir zinājis, ir redzējis, kas Pāvilam tajā brīdī saulam ir sirdī. Dievam ir priekš katra cilvēka sacīt, plāns, paredzējums viņa dzīvē, jautājums, Amen. vai mēs atcaucamies vai nē. Jā, tam visam un, uh, notiek izmaiņas, notiek satikšanās, krasas izmaiņas. Tas, protams, nav vienas dienas jautājums, jā, tas ir arī mūsu dzīvēm. Uh, jā, ir viena diena, domāju, ko mēs nu, ja mēs patiešām <laughs> esam satikuši jēzu, ka tā ir, mēs to tā vai citādāk atceramies, bet to atceramies kā kaut kādu īpašu labu notikumu, un ka tas ir tā kā starts, nu, tas tā kā bērniņa piedzimšana, ja? nu, man par cik bija tas gods un iespēja būt klāt pie manas meitas dzimšanas, tad, tad, tad jā, tas ir kaut kas īpašs, ja? un jā, te ir tieši tas pats, kad um, mēs to apzināmies, svētais gars mums palīdz to saprast, izprast, jā, mēs sākam tā kā jauns radījums dzīvot, kā šī, šo te arī tēmu Pāvils pats rakst, tad tas, kas manā sirdī šodien ir, ka nu, Pāvila 2. korintiešu vēstulē 11. nodaļas 2. pantā ir ļoti interesanti vārdi. Nu, protams, uh, Visa nodaļa ir interesanta un spēcīga, tas ir neapšaubām, bet um, šeit Pāvils raksta tā, tieši otrajā pantā. Jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu, es jūs esmu saderinājis, lai jūs pievestu vienam vīram, Kristum, kā šķīstu jaunu. Un um, es priekš sevis šo te esmu kā noformulējis kā Pāvila sirds vēlēšanās un um, līdz ar to arī kalpošana. Un um, Māri, tev ir šie te pieci punkti, kuriem mēs šodien iziesim cauri. Un paldies Dievam par tevi <laughs> un paldies Dievam par šo te, šiem te punktiem. Un vīri, uh, es ļoti aicinātu jūs uh, Varbūt, ja jūs nevarat uz sitienu pierakstīt, tad noteikti gan YouTube, gan Facebook, gan arī radio audio būs pieejams raidījums, lai paņemtu, noklausītos, padomātu, atkārtot. Ja? Tātad mums būs pieci punkti. Mēs paskatīsimies, mm, kā Pāvils, es varētu teikt, lūk, par šo te, ko es tikko nolasīju, pāntu, ja? kad viņa viņa šī vēlēšanās, viņš dara visu, lai šos kristiešus, lai šos cilvēkus pievestu kristum, ja, kā šķīstu jaunavu. Un tajā visā ir nepieciešams kaut kas nu, darīt, lai tas tā notiek. Un tā tad pirmā lieta ir šī ticība, otrā lieta ir mētiecība, trešā lieta ir neatlaidība, ceturtā lieta ir nodošanās, Un piektā lieta ir vēlēšanās atnest augļus Dievam caur savu dzīvi, caur šo te kalpošanu, caur visām šīm lietām. Un principā šajā pāntā, ko es tikko nolasīju, uh, nu, tur, tur visu to arī var atrast, ja, kad uh, eh, Pāvila šī karstā dzīves vēlēšanās ir, ja, un kā tad to realizēt. Nu, lūk, tās ir tās lietas, ar kurām, draugi, mēs šodien jūs iepriecināsim – Tā kā klausieties uzmanīgi. <laughs> un eh, šobrīd es dodu vārdu Mārim, un tad droši vien sākam ar ticību. Jā, paldies. Varbūt tās tev vēl ievadā ir kaut kas, jā, kas patīk. Bez ticības jau mēs nevaram Dievam patikt. Amen. Jā, to pats Pāvils arī teica. jā, eh, ticība ir nepieciešama, protams, kad eh, visi cilvēki tic. Vieni tic tam, kad ir Dievs, citi tic Dievam, tā kā tu, es un, un vēl daudz, daudz cilvēku, jā. Ja. Un um, ļaunie gari arī tic un dreb, ja, tā rakstīts dievvvārdā ir. Bet ja mēs runājam tieši par Pāvilu, ja, par kuru mēs šodien uh, tādu uh, veidojam tādu tā kā apkopojumu tam Pāvila dzīves stāstam, viņa kalpošanai, ja, kas varētu būt par stiprinājumu katram no mums, jo skatoties uz Pāvilu, mēs redzam tiešām, nu, teiksim, ticības varoni, ja, kurš ir izgājis daudzām lietām cauri, kurš ir dalījies ar savu pieredzi, un kā tu lasīji, ja, kad viņa vēlēšanās ir maksimāli daudz, eh, cilvēkus iepazīstināt ar Kristu. Jā. Eh, pamatmisija viņam bija jūdus pievērst Jēzum. Jā. Nu, protams, ka jūda viņu nepieņēma, tāpēc, ka viņš bija izgājis no jūda vidus, tad viņš gāja uz turien, kur Dievs viņu sūtīja. Ja? Viņš bija svētā gara vadīts, un lai viņš varētu iet svētā gara spēkā un uh, būt paklausīgs Dievam, ir nepieciešama ticība. Arī tu un es, mēs speram ticības soļus. Ja? Ir lietas, kuras Dievs mūsu dzīvē ir runājis, un paiet kaut kāds laiks, un tad mēs redzam, ka tiešām Dievs šos te, šos te Eh, savus vārdus ir piepildījis, savu plānu īstenojis, bet tā pamatā ir jābūt mūsu ticībai. Tāpat kā Abrahāms noticēja, izgāja no savu tēvu nama, un Dievs sasniedz šo te mērķi, kas viņam bija Abrahāma dzīvē. Tas pats notiek ar katru ikvienu no mums, ne tikai Pāvilu, ne tikai ar Abrahāmu, ne tikai Pēteri, Jāni vai, vai citiem apustuļiem, jā, eh, mēs varam saukt daudz vārdus, bet ir jābūt ticībai, un Pāvilam šī ticība bija. Ja no sākuma tā bija ticība bauslībai, kad viņš ir labākais, pauslības šis te pildītājs, viņš ir tas, kurš viņu ievēro pilnībā, viņš ir izaudzis pie gamaliela kājām, viņš ir farizējs no farizējiem, un tur var uzskaitīt visus šos te labumus, jā, bet eh, šo te viņa ticību, Dievs transformēja. Tad, kad viņš sastapās ar Jēzu, tad viņa ticība tika transformēta tā, lai tā darbotos nevis, kā tu teici sākumā, uh, Eh, sautīgos nolūkos, egoistiskos mērķos, teiksim, jā, bet lai tā kalpotu tiešām Dieva valstībai. Un galatiešiem 3. nodaļā 23. un 24. pantā šeit Pāvils pats raksta, bet pirms nāca ticība mēs bijām turēti ieslēgti bauslības važās, līdz parādītos ticību, kurai bija jānāk. Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti. Pāvilam šī, šīs sastapšanās ar Kristu notika Uh, ceļā uz Damasku. Jā. Tātad viņu apspīdēja šī spožā gaisma, un viņš kļuva neredzīgs uz kaut kādu laiku, kamēr atnāca Ananija, uzlika rokas, aizlūdza, ja, un viņš kļuva redzīgs, un viņš saprata, ka tas ir Dievs. Ja, ka tad, kad viņam uzdeva jautājumu, kāpēc tu man vajā, kas tu esi, ja, es esmu Kristus. Ja, tad viņš sastapās. Viņš saprata, ka bauslība ir ok, līdz brīdim, kamēr mēs sastopamies ar Kristu, bauslība ir kā audzinātāja, bet Eh, mums ir jāsaprot to, ka bauslību mēs nedrīkstam lietot tādā aspektā, lai, teiksim, nodarītu citiem pāri. Jo ir likums, jā, bet ir jautājums, vai ir cilvēks priekš likuma vai likums priekš cilvēka. Un Pāvils, tad, kad viņš sastapās ar Kristu, viņš saprata to, jā, kad ir cilvēks, ir ticība un ir likums. Un ja mēs ticam tam, ka likums ir uzrakstīts tāpēc, lai mūs pasargātu, tāpēc, lai mūs padarītu gudrākus, tāpēc, lai dotu mums iespēju sastapties ar Dievu, ja, tad viņš šo te bauslību arī izmantoja, jo viņš zināja rakstus perfekti, un viņam bija iespēja visu šo te bauslību pagriezt citā nedaudz virzienā, lai tā kalpotu nevis atšķirot cilvēkus no Kristus un iznīcinot tos, kas tic Kristum, bet tieši otrādi pēc iespējas vairāk iemantojot šeit Dievu valstībai. Uh, Un romiešiem 12.3 viņš saka, tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tā žēlstības vārdā, kas man dot, netiekties pāri noliktam, bet censties sev apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris. Dārgie, katram no mums ir piešķirts ticības mērs. Mārtiņam, man, katram no jums, kas klausaties un skatīsties un klausīsties, ziniet, ka Dievam ir paredzējums priekš katra no mums, Dievam priekš katra no mums ir ticības mērs, un ar šo ticības mēru pašā sākumā pietiek, lai mēs varētu nožēlot grēkus, uzticēt Dievam savas dzīves, un lai viņš mūsu dzīves izmainītu, tā lai mūsu dzīves būtu tīkama Dievam. Tāpēc mums ir nepieciešama ticība. Lūdzu, Mārtiņ, tev ir ko pateikt. <laughs> Jā, tev uztver šo te ideju uh, par ticības mēru. Uh, No vāka līdz vākam. Jā, amen. Amen, tas, ir, tas, ir, tas ir Dieva dotais ticības Man vārds. Man gan elektroniskā formātā, bet arī ir. Jā, tu, tu, bet tev arī vāciņi ir. Jā, no vāka līdz <laughs> vāka. Jā. <laughs> Lūk, lūk, par to ir tā tēma, jo citreiz cilvēki, nu, jautā, un ko, kāds tad ir tas ticības mērs Dievam, un kāds tad tur, nu, kā to izmērīt un tā tālāk. Dieva vārds. Dieva vārds, amen, ticības Dieva vārds. Mērs. No vāka līdz vākam, lūk, lūk, kur šis te izmērs. Un nu, viņš arī saka, to, ko Dievs katram piešķīrs. Tātad tas ir piešķirts katram. Jā, jā. <laughs> nu, nu, nu jau ir uh, tas laika posms uh, cilvēks vēsturē, kad reti kurais varēs aizbildināties, kad uh, nu, viņam nebija pieejama bībele. Jā, un pat arī zinot tos mūsu draugus, kas tieši kalpo ar šīm bībeļu tulkošanām no Zviedrijas, jā, šī vispasaules misija, jā. un, un kur, kad viņi atbrauc, viņi saka, ka nu, tik un tik valodās, tik un tik dialektos, nu jau ir iztulkota Bībelē. Nu jau atkal ir iztulkota. Un, un katru reizi, kad es dzirdu šo vēsti, tas tā, oh, jā, tā kunga atnākšana vēl tuvāk. Jā, ne. Nu, vai ne? jā, es domāju, ka um, tā mēs arī turpinām. Un, um, redz, ja, ja jau tā ticība kā pamats ir, nu tad ir jāvirzās tālāk. Un, man liekas, ir ļoti laba šī īpašība, protams. Eh, nu, katra no šīm īpašībām, protams, ir dievišķa īpašība Pāvilam. <laughs> Jā. Jā. Un, un, un mēs te ieraugām šo te nākošo punktu, kas ir eh, mērķtiecība. Un eh, mērķtiecība, es domāju, kad nu, redz, viņa, viņa tāpat vien nenāk. Nu, nu, teiksim, es pat skatos pie savas mazās meitas, ja, kā uh, uh, ir kaut kādas lietas, ko viņa tā kā vēl nezina. Ir kaut kādas lietas, ko viņa tā kā nedaudz zina. Uh, ko viņa diezgan labi zina, kad viņai gribās ēst, un viņa var dabūt ēst pie mammas, pie tēta, tā kā tēts ir mājās, vai arī pie vecās mammas. Ja, bet māma ir numur viens, ja, varbūt mēs vēl nemākam runāt, bet am, am mēs mākam pateikt, ja, un mm. paskatīties, un, ja vajag uz, uzraukt pie pieri un vēl kaut kādas skaņas izdvest, ja, tā, lai visi saprot, ka man gribās ēst, ja. Tā tad e, ir mērķtiecība, ja. <laughs> un, un, un, un tas ir skaidrs, un es domāju, ka arī um, mums kā vīriem šī lieta ir uh, <laughs> gan svarīga un gan svarīga viņu trenēt. Jo, e, nu, kāpēc bija šis pirmais punkts par ticību? Tāpēc, ka e, ticība ir tā, kas nu, mums pasaka, priekšā, kas mēs esam Jēzu Kristu. Ja? Jā. Un, e, kā pats arī Pāvils raksta otrā vēstulē korintiešiem, kad, bet mums, kas esam viņā, mums ir Kristus prāts. Amen. Amen. Un šis te Kristus prāts Tas nav mīlestīgais prāts. Arī šajā kontekstā tur ir izskaidrojums, ka tas cilvēks, kas dzīvo pēc miesas, pēc miesas prāta, viņam nav saprotams šīs garīgās lietas. Bet līdz ko mums ir uh, ticībā, kontakts ar mūsu tēvu, mūsu radītāju, uh, caur Jēzu Kristu, kā mūsu glābēju, kā mūsu pestītāju, uh, svētais gars kurš ir mūsu palīgs un audzinātājs un skolotājs. Ja? Un visā tajā, protams, ir vārds iekšā. Amen. To, ko tu jau minēji, ja, tā, šī ticība sāk darboties, miedarbība sākās. Un tā, tālāk uh, Dievs saka, nu, jāsasniedz mērķis. Un kāds tad ir mērķis? Ja? Katram vienam līdzināties Jēzum Kristum. Amen. Un ja mums ir Kristus prāts, tad, protams, uh, nu, ko mēs darām? Uh, Mēs darām tieši tā, kā normāli vajadzētu būt. Mēs domājam, kā dabas tēvs saka, domāt savā vārdā, mēs tā runājam, mēs tā rīkojamies. Un tas ir šis mērķis, ja, kad eh, es domāju, jo īpaši tiem cilvēkiem, nu, tā kā man un tev, kam eh, nav pagātne tāda, ka tu varētu atskatīties un teikt, o, man vecmāmiņa, vectetīņš bija baznīcā, tēds bija tajā pašā baznīcā, un, un, un nu, kā dinastija. Jā, un mēs, nu, jā, mēs arī tajā pašā baznīcā, tajā pašā solā un tā tālāk. Bet, e, ja tev nav šādas te pagātnes, tad ir tā, ka, ah, un tad ir tās krasās izmaiņas, ja, kad, jā, varbūt es esmu tas pirmais, kurš ir draudzē, kurš ir baznīcā, un, un, un tas jau ir tas solīts, kā mēs ejam uz to mērķi, tā jau ir mērķtiecība, ja. Uh, varbūt tās tu esi tas cilvēks, kurš var pateikt, nu, kopš laika gala, kā es tev atceros, mēs visi bijām baznīcā. Tas ir ļoti labi. Bet, ja tu ej svētdienā tikai uz baznīcu, baznīcas pēc, es nedomāju, ka tas būs gluži pareizais mērķis. Ja, un, ja tu ej tāpēc, ka tu zini, kas tu esi, mm. tāpēc, lai slavētu, lai kalpotu līdz ar to, lai eh, padalītos tādā vai citā veidā, Ja? Tas ir pavisam kaut kas cits. Un atkal Tas ir mērķis, tā ir mērķtiecība. Jā. Un tev ir kādas rakstu vietas mm -hmm. par mhm. šo. Arī par mērķtiecību, ja mēs skatāmies uz Pāvilu uh, pirms uh, nu, Saulu, kas vajāja draudz, viņam bija mērķtiecība. Jo viņa mērķis bija jā, izdarīt pilnīgi visu, jā, lai šī te bauslība un šie te likumi tiktu ieviest, un lai maksimāli daudz cilvēku vai nu tiktu pievērst šim te likumiem, vai nu tikt iznīcināt. Jo Cita ceļa vienkārši nebija. Ja? Tātad, ja šī mērķtiecība ir, tad Dievs var to paņemt un transformēt. Ja mērķtiecības nav, ja, ja cilvēks dzīvo vienkārši tāpat, nu es nezinu, kas es esmu, nu es nezinu, kāpēc es te atnācu, ja, nu es te tā kā gribētu kaut ko darīt, ja, un tā tālāk, nu, uh, It kā varbūt es arī vēlētos dievam kalpot, bet nu, man tāda, tāda mērķa man tur nav īpaši, ja es te nu vienkārši tāpat pabūšu, ja? nu, tad arī dievs neko izdarīt nevar. Tagad Joyce Meyer teica, ka tu jau vari sēdēt garažā, cik tu ilgi gribi, mašīnu tu tāpat nekļūs, vai ne? Un, un kamēr, ja, ja tu gribi braukt ar mašīnu, tad tev viņi ir jāiedarbina, un jāsāk braukt, lai tu viņu varētu stūrēt to mašīnu. Un šeit tāpat arī ar šo te mērķtiecību tā ir, ir nepieciešama, lai tā mums ir. Kaut gan, ja mēs skatāmies uz laicīgām lietām, tad cilvēkiem ir ļoti daudz mērķu, ļoti mērķtiecīgi viņi iet, lai sasniegtu šos rezultātus, kādus viņi, teiksim, ir nolikuši sev kā, kā redzējumu, kā plānu. Un 1. Timotejam, 1. nodaļā, 5. 6. pantā, šeit Pāvils raksta, bet sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds, labas apziņas un neliekuļotas ticības. No tā daži ir noklīduši un nogriezušies uz tūkšu izrunāšanos. Tātad dažkārt cilvēka mērķis varbūt ir sasniegt, parādīt sevi, nu, skaļāk pateikt kaut ko, pastāstīt kaut ko, ja? bet kāds ir tavs iekšējais mērķis? Jo mans ārējais cilvēks jau neatspoguļo man iekšējo būtību. Ārējais var izlikties vienalga kāds, ja? bet īstais cilvēks, ja? Eh, šis gara cilvēks, kuru Dievs mūsos ir ielicis, tas ir pavisam savādāks. Un nevienmēr tas, ko mēs redzam, teiksim, cilvēkos no ārpuses, ir tas, kas viņos ir iekšā. Jo ticību mēs neredzam, mēs sākam redzēt ticību tikai tad, kad tā sāk darboties. Mērķiecību mēs neredzam līdz tam brīdim, kamēr cilvēks nesasniedz uh, kaut mazāko rezultātu, uz kuru viņš mērtiecīgi ir virzies uz priekšu. Ja? Un šeit Pāvils saka, ka sludināšanas mērķis ir mīlestība. Tātad viņš saprata, ka nevis bauslība, nevis šī siksna, nevis pārtaga, nevis cietums, bet tieši otrādi mīlestība ir tā, kura pievērsīs un dos iespēju cilvēkiem mērtiecīgi nākt pie Dieva un būt par traukiem Dieva rokās. Un Filipiešiem 3. nodaļa 13. un 14. pāns šeit saka Pāvils – Brāļi, es vēl nedomāju, ka es pats būtu to satvērs, bet vienu gan aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretī mērķim goda balvai Dieva debes aicinājumam Kristu Jēzu. Dārgie, mēs visi vēlamies iemantot mūžīgo dzīvību. Mēs visi vēlamies mūžību pavadīt kopā ar Dievu. Ja? Nu, tie, kas ticam, ka Dievs ir, un ka tiem, kas viņu meklē, ja, viņš arī atmaksā un parādās, un, un viņam ir redzējums, un, un viņam ir e, šis te plāns, nodoms un paredzējums un pilnīgi viss dāvans un viss, ja? mēs vēlamies, bet ir jābūt šeit mērtiecībai. Mums ir jāvēlās iemantot šo te debesu valstību, jo ir jāpieliek piepūli. Vienkārši tāpat, vienkāršā veidā nekas nenāks. Ir labi, kad ir ticība. Jā, bet kā Jēkabs raksta, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Tātad mums ir jāmeklē Kristus, mums ir jāmeklē viņa vaigs, mums ir jāstāv viņa priekšā un mērtiecīgi, nevis vienkārši jākrīt viņam uz nerviem mērtiecīgi, jā, bet jājautā Dievs, es esmu šeit, sūti mani, kāds ir tas tavs redzējums, ko tu vēlies, lai es izdaru. Mana dzīve varbūt iespējams, kad līdz kaut kādam brīdim tajā bija mērķis uh, nopirkt dzīvokli, teiksim, jā, nopelnīt naudu, izaudzināt bērnus un vēl kaut ko, bet kas tālāk? Kāds ir tavs galamērķis, dzīves galamērķis, sasniegt dvēseli pestīšanu? Jā, tas ir labi, bet vai tu apzinies to, kur tu būsi, kur tu nonāksi? Cik stipri ir tava ticība? Un cik liels tev mērķis un tavu mērķtiecību izaugšanī ticībā, lai tu pagodinātu ar savu ticību un mērķtiecību Dievu? Jā, un ja, tu atceries noteikti, ka mēs gājām cauri vecās derības vīriem, jā? Jā. Un, man teiks, tas bija Samuels. Uh, kad viņš jau bija jauns zēns pie, pie šī priestera. Un kad Dievs runāja, un kad viņš vēl nu, nezināja, ka tas ir Dievs, jā, kas runā, jā, jā. viņam likās, ka priesteris runā uz viņu vecais. Un tad bija tad priesteris viņu pamācīja, ja, kad ja tu nākošo reizi dzirdi, tad atbildi, kad uh, es esmu šeit, runā kungs, ko tu gribi. Tavs kalps klausās. Jā, tavs kalps klausās. Un redz, uh, dargie vīri, tie, kas jūs brāļi un māsas, klausāties šo te raidījumu. Tāpēc mēs arī pieskaramies šo te vīru dzīvēm, kad eh, to varētu teikt tā kā tāds puzlītis, ja, ka katra vīra dzīvē, ko mēs šeit apskatām, ir kaut kādas nianses, kuras vienu otru papildina, vienu otru papildina, ja. uh, varbūt, ja mēs runājam par Pāvilu šobrīd, viņš ir Eh, neizteica tādā formā šos vārdus. Kaut Jā. arī es domāju, ka viņš zināja no galvas, un viņš zināja šo vecās derības vietu un, un visu tālēļ. Nu, kad, kad Jēzus viņam parādījās uz Damaskas ceļa, tad bija vēl īsāk. Jā. Jā. <laughs> Kungs, kas tu esi? Jā, <laughs> viss, jā. Es rīkošos, viss. Tur, tur, tur pat nebija nekas, jā, un, tur, un tā mērķiecība turpina, kā sacīt, iet. Un, um, ja mēs patiešām, kā tu jau pieskāries, arī par to mērķtiecību mm, pasaulīgā vidē, tad eh, cik interesanti, kad Pāvils, tā kā viņš runā par šo te, kā viņš bija jūts no jūdiem, eh, šajās te bauslības lietās, nevainojams Jā. un tam līdzīgi, tad eh, mēs jau iztirzājām šos te, nu, nianses, kā, kā tas tur bija, bet paskat, moderno skatījumu varētu teikt tā, kad, eh, kad viņš jau bija saules, viņš sevi modelēja, jeb motivēja. Jā. Jā, viņš zināja, ka eh, viņš nav pilnīgs. Viņam vēl tur Damaskā jātiek galā ar kristiešiem. Ir. Nu, tā ir viņa mērķtiecība arī bija. Jā, jā. Tā ir viņa motivācija. motivācija jā. un, un, um, tāpēc es domāju, draugi, ja mums ir jāpaņem laiks, ja? nu, mums ir jāpaņem laiks, mums ir jāparunā ar Dievu, mums ir jābūt šajās lūkšanās, un ne tikai, kad mums ir lūkšanas, mums jārunā, bet mums arī ir, tā kā vecā derība saka, selah, jāievēro klusums Amen. un jāieklausās, uh, lai Dievam būtu vieta pateikt savu vārdu, ja? un uh, tad, tad mēs, kā sacīt, uh, mūsu Kristus prātā, ja, saņemsim šīs atklāsmes. Tāpēc arī e, šeit tiek rakstīts vēstulēs, kad, ko tas kungs mums ir devis, kādu garu. Atklāsmes un gudrības, gudrības garu. Garam, jā, tas mums ir dots. Mm -hmm. un, un, un reizēm, zini, Mārka, kad es arī domāju šo te tematiku par Kristus prātu mūsos, tad um, liekas, oh, wow, tāds milzīgs tā kā, apjoms. Ja? Bet uh, nav jau tas zilonis <laughs> jāpēta uzreiz. Ja? Jāsaka, ir no mazām lietiņām Dievs saka, paskaties uz niansēm. Uh, ja mums ir Kristus prāts, tad mums ir arī šī dievišķā gudrība. Amen, amen, un bieži vien mēs, mēs to neapzināmies. Ja? Un, nu, teiksim, mans mobilais telefons. Nu, to, ko es esmu atradis viņā un sapratis no viņa, nu, Es ļoti ceru, ka tie ir 50%. Un pat es no tiem 50% ikdienā neizmantoju tik daudz, kā viņš spēja. Jā. Ja mums te priekšā studijā ir ekrāni, datori, tur aiz stikla, kur sēž mūsu superīgais dīdžejs, ja, viņam arī daudz visādas iespējas ir. Un es ļoti ceru, ka vismaz 50% no tām iespējām mēs izmantojam. ja, tas stāties priekšā. Eh, Dieva vārds saka, ka Ja mēs esam Kristu, mums ir viņa prāts. Amen. Un, un eh, ja es pats saku, kad es aizēju pie tēva un es sūtīšu jums aizstāvu, svēto garu. Un tas ir tas, kurš mūs tā kā um, gudriem vārdiem saka, sakonektē ar to prātu, ja? vai savieno. Jā. Ja? Un tad reizēm ir tā, ka um, gan tev, gan man, mums vajag atklāsmi. Nu, teiksim, tu strādā, tu darbojies, un nu, pietrūkst kaut kas. Nu, tā kā vajadzētu, tu jūti, vajadzētu sakārtoties. Tam būtu jāiet vienkāršāk, vieglāk. Nu, nu nav obligāti, kā sacīt, jāmēģina skrūvi saskrūvēt. Nu, pietupjoties nu, kaut kā pār galvu vai vēl kaut kā. Nu, tu vari vienkārši pieiet un saskrūvēt. Bet tev nav tās atklāsmes. Tā kā it kā nav. Un eh, tad svētais gars atgādina, ka eh, tev ir gudrības gars. Un viņš saka, ja tev ir šī dievišķā gudrība, tad es tev arī parādīšu atklāsmi, kā to izdarīt. Citreiz ir otrādāk. Tev ir tā kā vārds, tev ir šis gudrības vārds, bet nu, nu kā lai piedarbina šito pasākumu? Tāpēc, ka ir vajadzīga atklāsme. Jā. Un, un atkal svētais gars nāk palīgā, un viņš dod atklāsmi, kad jā, eh, zini, tas bija tā, kad eh, Dievs man sveitīja ar manu mazo transporta līdzekli mašīnīti, un es pirmo reizi saskāros ar to, kad uh, Piebraucot pie Luksafora, pie, piespiežot, kā sacīt, brēmšu pedāli, mašīna noslēpst. Un es tāds, ak, dieniņās, ko man tagad darīt? Es esmu uz liela ceļa, kā viņi te noslēpa, ko. Nu, labi, nu es jau tāds gudrs puisis, fiksīgi aizdedzu, izslēdzu, atkal ieslēdzu, o, iedarbojās. Nākošajā luksusforā notiek tieši tas pats. Jau e, nu, kaut kas nav kārtībā ar to mašīnu, nu, bet nu jauna mašīna. Nu, izrādās, ka viņā ir iekšā šī Eh, start-stop eh, funkcija, funkcija kad, nu, kur tu vari gan ar podziņu atslēgt, jā, bet parasti viņi automātiski iedarbojās, lai tur, kā sacīt, neplūstu izplūdes gāzes un, un tā tālāk nenotika kādas lietas. Un tad man bija šī atklāsme, ja? un tā atklāsme <laughs> savienojās ar gudrību, ja? un, jā. un viss ir kārtībā. Un es domāju, ka mūsu dzīvē arī ik pa brīžam tādas lietas notiek. Un tad eh, mēs to mēģinām piestartēt, nu, tā kā mēs to mākam, tā kā mēs to līdz šim esam darījuši. Un es redzu vēl, Māri, kad jo mēs ilgāk dzīvojam, jo tā tendence ir tāda, ka ieradumi, ieradumi, un kad eh, pieņemsim, tā kā mums ar tevi ir gana daudz <laughs> saskrējuši gadi, ja, kad ir kaut kādi mirkļi, kad, eh, nu, gribās tā kā, pieņemsim, 20 gadus apakaļ darīt. Nesanāks. Un nesanāk. <laughs> Klausies, telefons ir mainījies, viņā Jā. vairs nav tās funkcijas, viņam ir jau cita programma. Ja? Un, un, un te ir tieši tas pats, ja, kad ja mēs runājam gan par mūsu ticību, gan par mūsu ne, mētiecību. Nākošais punkts, pie kā mēs iesim, būs neatlaidība. Bet to mēs izdarīsim pēc muzikālās pauzes, mm. burtiski pēc pāris minūtēm. Un, kad ir šis te prāts mums jāatjauno. Ja? Un tā ir tā lieta, eh, par ko teiksim, arī manā sirdī ir. Um, es šim te tēmai par, par Kristus prātu mūsos ik pa brīžam katrā uh, iespējā te piemin to. Tā ir tāda patiešām dziļa, dziļa, dziļa tēma, draugi, jūs varat paši parakt, palūgt. Un, un, ja Dievs dos vēl tās jaunajā sezonā, mēs arī tām vairāk pievērsīsimies. Bet eh, šobrīd uh, es atkal vēlreiz, vēlreiz aicinu, kad padomājiet par šīm lietām. Jā, un tā kā es arī minēju, ka mm, nu, šī modelēšana, eh, zini, kad tu par to runāji, ja, kad es paskatījos uz sauli, tad es ieraudzīju, jā, modernā psiholoģija par to arī. Viņi, viņi arī tik tālu tikuši ir, saproties. Jā. Motivācijas kaut kādā, es esmu bijis uz motivācijas un visādām lietām un stundām, ja, kur, kur tu saproti, pagāju, <laughs> Viņi to paņēma no Bībeles. Nu, jā. Kaut arī viņi saka, no, no, no, no, mēs esam paši gudrākie un mēs to paši esam izdomājuši. Tur varbūt kāds onkulis no, no Amerikas vai, vai varbūt tanti no Anglijas to ir izdomājusi. Nu, jau, pamats te reku Dieva vārdā tajā visā. Un, ja mums ir Kristus prāts, tad mēs to diezgan ātri atšifrējam un pareizi pielietojam. Draugi, bet šoreiz un šobrīd mēs ejam muzikālā pauzē. count the times I've called your name some broken night. And you showed up and patched me up like you do every time. I Tieši tā, kā brālis Krauders dziedāja, ka Dievs ir visu varens. Un no rīta, un vakarā, <laughs> un pusdienā, un pusdienu laikā, un vienkārši slavējiet un paļaujieties uz viņu. Jā, darbie draugi, šodien mēs ar Māri eh, runājam eh, tādu apkopojumu, skatoties uz um, ehm, apakstu Pāvilu. Un, eh, tā, mana rakstu vieta bija no korintiešu vēstules, 2. 11. Um, nodaļas 2. panta, jo es esmu iededzies par jums ar dievišķu karstumu, es jūs esmu saderinājis, lai jūs pievestu vienam vīram kristumu kā šķīstu jauno. Un tātad mums ir priekšā šie te pieci punkti, ko mēs varam ieraudzīt uh, Pāvila dzīvē, kā viņš darbojās, kas notiekās. Ja tātad pirmais punkts tā ir ticība, jo bez ticības vispārībā nekas nenotiek. Uh, Nākošā ļoti svarīgā īpašība un punkts ir mētiecība. Tad mēs esam pienākuši līdz trešajam punktam. Tā ir neatlaidība. Tad ceturtais punkts - nodošanās. Un piektais punkts - vēlēšanās atnest augļus dievam, ja, lai tad viss, viss apkopotos un pareizi būtu. Un šajā korintiešu vēstulē, ko es nocitēju, ja, kad, uh, kad viņa šī karstā vēlēšanās ir katru vienu pievest. Ja, tad viņš ir saderinājis. Ja, tā, tas ir process, jau kaut kas ir noticis, ja, kaut kas jau ir iesācies. Ja, un pie viena šī vīra, pie Kristus. Jā, Mārķis, paldies tev par divām pirmajām lietiņām. <laughs> un tagad ejam pie neatlaidības. Neatlaidīgi turpinam. <laughs> neatlaidīgi turpinam uz priekšu tikai. Jā. Kā jau mēs runājam par Pāvilu, tad viņš neatlaidīgi vajāja draugu no sākuma līdz viņš eh, saules kļuva par pāvilu, tātad no draudzes vajātāja neatlai, neatlaidīgas darbības, Dievs viņu neatlaidīgi pārveidoja par, par to, kurš vēlās pievest daudzus pie Kristus, un vēstulē romiešiem 12. nodaļā no 11. līdz 13. pāntam šeit Pāvils raksta, savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās palīdziet svētiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību. Tātad akcents ir darbā neesiet kūtri, ja? esiet dedzīgi garā, jo, kā ir rakstīts, kad gars ir labprātīgs, bet miesa ir vāja. Un mums ir nepieciešama neatlaidība, nevis vienkārši, lai mēs valdītu pār savu miesu, bet tāpēc, lai mūsu miesa tiktu saglabāta līdz tā kunga atnākšanai, līdz brīdim, kad mēs sastapsimies ar Kristu. Kāpēc? Tāpēc, kad eh, mēs esam svētā gara mājoklis. À, varbūt tas te ieliekam tādu akcentu. Es latviešu valodā ir visur tas vārdiņš miesa, bet man ļoti patīk, kad ir miesa un ķermenis. Ķermenis un draudz. Jā, Amen. jā. Amen. Jo, jo eh, citreiz, zin, kad es biju jauns tāds kristietis, studēju Bībeli bi, bi, bi, un vārdu un miesa tur, nu, un, un, un tad kādu atrāpies kāds dedzīgs bēls, jau sludinot, un tā miesa tur ir, kā sacīt, viss cauri ar viņu. Ja? Uh, es, iera, es esmu par to lūdzu un ieraudzījis, kad ir šie divi vārdi. Un varbūt tā ir vieglāk nedaudz uztvert. Ja, kad, Iespējams, ja mēs runājam jā. par miesu, miesiskumu, tad tas ir kaut kas, tas vecais ādams. Jā. Bet, ja mēs runājam par ķermeni, tad vismaz man ir vieglāk tā uztvert. Jā, ja Kristus prāts, tad mums ir Kristus ķermenis arī. Jā. Jā. Slavu Dievam, halleluja. Un viņš saka, priecīgi, cerībā, pacietīgi, bēdās un neatlaidīgi savās lūkšanās. Dārgie, tas ir nepieciešams katram no mums. Šeit mums ir nepieciešama neatlaidība. Un, uh, vakar mums bija uh, draudzē lūkšana vakars, un, un mm, mēs lūdzam, un, un Dievs, Dievs es, es ticu, ka Dievs man to saka. Viņš tādi vārdi bija, kad... Uh, Pietiekoši daudz es esmu jūs klausies šovakar, tagad ir pienācis jums laiks paklausīties man. Amen. Un mēs parasti, kad uh, mēs noslēdzam lūkšanu, tad apmēram pusstundu mēs lasām Dievu vārdu, un to katrs, kurš ir klāt, lasa pa pantam, jā, un tad mēs arī šo te, šīs te raksturietas apspriežam. Ļoti brīnišķīgi, un Dievs, die, Dievs tiešām tā arī izdarīja, ja, kad viņš dzirdēja mūs, jo viņa ausis ir atvērts pret mums, mēs šos savus sarakstus visus viņam nolasījām, <laughs> ja, un pienāca brīdis, kad Dievam ir vienkārši jārunā uz mums, ja, Un uh, mums ir jābūt neatlaidīgiem lūkšanās, kāpēc? Tāpēc, ka tieši neatlaidība ir tā, kura dod iespēju Dievam pēc iespējas vairāk izdarīt mūsu dzīvē. Jo, ja mēs neesam, ja mēs neesam neatlaidīgi, ja, mēs kļūstam pasīvi jo neatlaidība tā ir aktīva darbība, eh, kuru, teiksim, atkārtojot vienu, otru, trešo un ceturto, piekto, desmito reizi, mēs savu ķermeni pieradinam pakla, pakļauties garam. Nevis dvēselē, nevis mūsu sajūtām, mūsu domām un vēlmēm, ja, bet tieši otrādi, ja, kā Pāvils teica, kad es savu miesu eh, kalpinu ja, un pakļauju svētajam garam, lai, lai Dieva gars var mūsos darboties. Un ja mēs vēlamies, lai pieaug mūsu ticība, Ja mēs vēlamies būt mērķtiecīgi, tad, dārgie, mums ir nepieciešama neatlaidība tajās dienās, dienās un, un tādī laikā un vietās, visur, kur mēs varam dzirdēt Dievu. Ja? Un lūkšana tas nav mans saraksts, ko es nolasu Dievam. Es te varbūt mazliet trivializēju par vakardienu, ja? bet, bet e, tā ir, tas ir laiks, kad mēs dzirdam Dievu. Ja? Mēs varam runāt ar Dievu, mums ir komunikācija. Un romiešiem 2. nodaļa 6. un 7. pāntā šeit Pāvils raksta, jo viņš ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem, tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un atzinību Dievu priekšā un to, kas neiznīkst, viņš doš mūžīgo dzīvību. Jā, men, mūžīgā dzīvība ir, mēs no tās izbēgt nevaram. Jautājums ir, kur mēs pavadīsim šo te mūžību. Kopā ar Dievu vai šķirti no Dievu. Vai mēs būtu teiksim, tā kā saules, kas esam gatavi nosodīt un teikt, ai, tur šitie te kristieši, tur baznīcā gājēji, es jau tur nē, es esmu pareizs, man viss ir labi, es te dzīvoju pēc saviem likumiem, dargais, ir ok, ka tev ir savi likumi, ka tu pēc tiem dzīvo, ka tu nedari mušai pāri un vardīt nespēra kāju un sunītim ne, ne, ne, ne, neiesi, teiksim, un gaķītim, tas viss ir ok, bet kā ir ar tavu garu, kā ir ar tavu dvēseli? Uz kurien virzās tavu dzīvi? Iespējams, ka tu lieto uh, Eh, tās, tādas, teiksim, vielas un lietas, kas skaitē tavam ķermenim, kas iznīcina tavu svētā garu mājokli, kurā Dievs vēlās mājot, un tu esi ļāvis satanam valdīt par savu dzīvi, un neatlaidīgi turpini mērtiecīgi sevi iznīcināt. Šeit ir punkts, kad ir jāizdomājas un jāpieņem pareizs lēmums. Šī neatlaidība var būt gan laba, gan slikta, jo Pāvila neatlaidība esot saula, ķermenī, jā, un ādā bija ļoti slikti, tāda arī visiem pāri, bet tad, kad saul, pa, saules kļuva par pāvilu, tad šī neatlaidība pārvērtās, un Dievs to varēja mainīt. Amen, amen, vai ne? Jā, un eh, vēl viena lietiņa, eh, ja mēs runājam tieši par lūkšanu, kad atkal nu, mūsu valoda, mūsu valodas varbūt specifika tajā, kad mēs pasakām lūkšana, uh, Un tad nu, uzreiz, kas nāk priekšā, nu, kad, kad man ir kaut kas visu laiku jālūdzās, nu, jāizlūdzās. Jā. Citreiz kāds pats eh, pasakā, tik tā radikāli, ka nu, tā kā, eh, nezinu, jāubago vai vēl kaut kas, nu, kaut kas jā, jā, jā, jā. ar vārdiem jāizspiež. Jā. Eh, tāpēc, draugi, paldies Dievam, ka mums ir dots Kristus prāts un ka mēs ieraugām, ka šīs te vārds, jeb termins lūkšana, kad nu, ir svešvārds komunikācija, ja, jeb saruna, ja, ka tas ir par to, kad, <laughs> tā kā Mārcis jau teica, jā, tādu triviālu tā uz, uzsvaru, tas nav tikai par to, ka mēs atnākam ar savu sarakstu, tagad atnācām, nolasījām, nu labi, Dievs, tagad rīkojies, jā, nu tad es e, eju projām, jā. Uh, tajā brīdī, kad, eh, <laughs> kad būtu jāsākās sarunai. Ja, un tam līdzīgi. Nu, es domāju, ka eh, mēs neviens neesam priecīgi, ja pieņemsim tiem, kuriem jau ir lielāki bērni, kad viņi atnāk pie mums ar lūkšanu sarakstu. Tā, mamma, tēti, man vajag, eh, lūdzu, apgriežās un aiziet projām. Ja? Un, a, a, bet dēls, nu, kad, ko kā. Ja? <laughs> Tā kad uh, esam atvērti uh, klausīgi, skatīgi, un mēs zinām, ka mums ir vislabākais piemērs, tas ir Jēzus Kristus, ja, un ieraugam, kā Amen. Jēzus rīkojās šajos gadījumos evaņģēlijos. Un, um, lai to labāk ieraudzītu, mums ir vēl viens punkts, un tā ir nodošanās. Amen. Jo patiešām ticība, mērķtiecība, neatlaidība – Un, kā mēs ar tevi gatavojāmies, runājām, ja, kad neatlaidība un nodošanās, bet latviešu valodā pilnīgi ar vienu burtu sākās. Ja. Jā. Un man tikko ienāca prātā, ka viņas tā kā tāds dviņu māsas. Ja. Neatlaidīgi nodošanās. Jā, <laughs> lūdzu. jā, nu, ja tu iesāk runāt par Jēzu, viņam tiešām bija šī neatlaidīgā nodošanās. Viņa kalpošanas laiks, šie trīs, trīs, trīs ap pus gadi, kurus viņš pavadīja šeit uz zemes, tas tieši kalpošanas laiks. Uh, Eh, tas bija tas, kas parādīja to, kad viņš ir neatlaidīgi gājis uz šo te mērķi, kas bija viņa tēvam. Ja? Un arī mums, mūsu sirdīs ir jābūt šai te vēlēšanās, ja? nodoties pilnībā šim te mērķim, jo tas atnes svētības un, un, un tas ir uh, patīkams Eh, katram un ikvienam, tad, ja mēs meklējam Dievu. Un kāpēc mums ir vajadzīga vēl nodošanās? Šeit Pāvils raksta arī par nedaudz citu lietu, ja, kad viņš pirmā vēstulē Timotejam 4.13, viņš raksta, tiekāms es nāku, nododies lasīšanai, paskubināšanai un mācīšanai, dārgais, pirms nāks Kristus, mums ir sevi jāvelta, tam mums jānododās ir lasīšanai, jāpaskubina sevi, jāpamāca sev, kāpēc, tāpēc, ka mums ir šis Kristus prāts. Un ja Dievs dod mums iespēju, un tas ir viņa aicinājums, varbūt arī izredzētība tavā dzīvē, ka tu vari mācīt arī citus, palīdzēt citiem ar padomu, ar praktiskām lietām, izskaidrot rakstus, aizlūgt, jā, uzmundrināt, iedrošināt, stiprināt, vienkārši dari to, nododies tam, velti sevi tam, jo tā tu izglābsi gan pats sevi, gan arī tos, kas tev klausās. Un 1. Timotejam 1.4 viņš saka, nedz nododies bezgalīgām pasakām un ciltsrakstiem, kas vairāk ierosina prātošanu nekā kopi dievu draudus ticībā. Tātad, ja es tagad sākušu pētīt savu dzīvības boku, tur, kur man tur tanti bijusi onkuls un vēl tur daudz, daudz paudzes atpakaļ, dārgie, vai tas stiprinās mans attiecības ar dievu? Protams, ka nē. Bet ja es meklēju dievu, ja es tiešām nenododos šīm te pasakām prātošanai, bet lasu Dievu vārdu, iedziļinos tajā Un, kā tu teici, ir Kristus prāts, kurš paskaidro mums rakstus, tad šī mana nodošanās jau vairs nav veltīga. Es esmu veltījis sevi Kristum, un šī mana nodošanās viņam atnes augļus. Manā dzīvē un caur šiem augļiem Dievs tiek pagodināts. Jā, un ja mēs runājam vēl par nodošanos, eh, mums ir pazīstams kopīgi kāds eh, vīrs, eh, viņam tāds pats vārds kā tev ir, ja es pareizi atceros Māris un uzvārds Niekšāns. Un, un, un tie, kas nedaudz piesako līdzi, kā sacīti, četriteņu dzīvē, <laughs> jā, nu, lūk, nu, Mārcis ir sasniedzis kādas lietas, kādas virsotnes. Jā, un es domāju, ka bez uh, nodošanās un neatlaidības to tā būt gatavu nevar. Jā. Un, un citreiz es piesekoju viņa, kā sacīt, gaitām Facebookā, un tad es ieraugu, ka Mēs abi pazīstam arī viņa meitiņu. Patricija, jā, jā. <laughs> jā, un skatu, o, Patricija, nu, tā, kā sacīt, ķīvēri nost, jā, <laughs> viņi arī brauc un, un, un brauc ar tādu diezgan uh, agresīvu agregātu, jā, un atkal uh, visdrīzākais, kad bez uh, neatlaidības un nodošanās, trenēšanās, piespiešanās un tā tālāk, uh, nu nekas nebūs. Ja, un, un, un, protams, tu vienkārši vari iesaisties un pavizināties, bet ja tu to dari, lai būtu rezultāts, ja, nu, kā saka, lai tu iegūtu kādu vietu, godalgu vai vēl kaut ko, tad nu, tur ir stipri vien jāpiestrādā. Amen. Amen. Nu, lūk, bet piektais punkts. <laughs> Jā, vēlēšanās atnest augļus. Aleluja. Lai pagodinātu Dievu. Un romiešiem 7.4. Tāpat arī jūs, man brāļi, līdz ar miesīgo Kristus nonāvēt bauslībai un piederat citam, tam, kas uzmodināts no mirušiem, tāpēc nesīsim augļus Dievam. Tad, kad mēs atzimstam garā, mūsos ienāk šis Kristus prāts un Kristus dzīvo mūsos, tad arī mēs esam nomiruši šai bauslībai, jo tā vairs nevalda mūsu miesā. Un, un mūsu ķermenis tas pilnībā pieder Dievam. Un romiešiem 7. nodaļa, 5. 6. pāns šeit ir rakstīts, kamēr mēs dzīvojam miesā, tas ir vecajā, ja mēs runājam par ķermeni. Mm -hmm. Jā, kamēr mēs dzīvojam miesā, tad bauslības modinātās griecīgās kaislas spēcīgi darbojās mūsu locekļos, tā ka mēs nesām augļus nāvē. Tagad turpretīm bauslība zaudējusi savu spēku pār mums, jo mēs viņai, kas mūs saistīja, <clears throat> esam miruši. Tā kā nu varam kalpot jaunā garā, nevis pēc vecā burta. Tātad Amen. šis vecais cilvēks vairs nevalda mūsu dzīvē, Mūs, mums ir Kristus prāts, mūsos dzīvo svētais gars, jā, kurš dod mums gudrību pareizi rīkoties katrā situācijā. Kāpēc? Tāpēc, kad šis te, šī te mūsu miesa tā vienmēr mūs vilks atpakaļ uz, nu es teikšu, grēcīgām lietām, nepareizām lietām, lietām, kas iznīcina attiecības ar Dievu, lietām, kas iznīcina visu labo, ja, uz ko Dievs skatās kā uz labu esam. Bet ja mēs esam tam miruši, tad tam vairs nav ietekmes mūsu dzīvē, lai gan šis vecais cilvēks vēl cilā reizēm galvu. Bet mēs nedzīvojam pēc burta, ja, mēs dzīvojam garā. Un Filipiešiem 1. nodaļa 20. 21. pāns, šeit Pāvils raksta, jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr tā arī tagad. Atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā vai ar dzīvību vai ar nāvi, jo dzīvot man ir Kristus un mirt iegūms. Dārgie, jā, dzīvot mums ir Kristus. Kāpēc? Tāpēc, ka mums jānomirst priekš sevis katru dienu, lai mēs varētu ar savu dzīvi izpatikt Dievam. Un tāpēc mums ir vajadzīgas šīs te lietas, par kurām mēs runājam. Ticība, mērtiecība, neatlaidība, nodošanās un vēlēšanās atnest augļus mūsu dzīvē, un šie augļi pagodina Dievu. Nu jā, un redz, dzīvot Kristus, un tas atkal mums pasaka vienu lietu, kad eh, man, paldies Dievam, ka man, man un tev, mums ir Kristus prāts. Amen. Amen. Kristus prāts, ja? jo pretējā gadījumā mēs nevaram dzīvot Kristum. Nevaram. Vai jā. nevaram dzīvot viņā. Tā ir. Ja, un šis te vārdiņš, Kristus, ja, tas nozīmē svaidītais, tas nav uzvārds <laughs> Jā, Jēzus Kristus. Jā. jā, tas ir. Jo, jo es gribu atkal paaicināt, darbie draugi, citreiz ik pa brīžam atcerēsimies, kad, eh, <clears throat> kā saka, Bībele ir eh, austrumu grāmata, ja, un um, šīs te lietas, eh, kas it kā nu, mūsu modernajā pasaulē ir atgājuši malā, kad katram vārdam kāds ir izskaidrojums un, un, un kāda lieta, tas nekur nav pazudis. Tas tā ir, ja, kad Jēzus tas ir glābējs, pestītājs, tas nozīmē, ja? un Kristus tas ir es, nu, kristītais, svaidītais, iegremdētais, ja? un tā tad kristība, ja? tas viss tajā ietvarās iekšā. Halleluja. Tāpēc arī mums ir šie sakramenti draudzē. Dargie draugi, patiešām nu, mēs virzamies uz raidījumu noslēgumu, un um, manā sirdī ir, un mēs ar Māri to izrunājām, ka mēs gribētu kopīgi uh, Eh, noslēdzot šo raidījumu, noslēdzot mm, šobrīd eh, šo te, eh, sacīt, ciklu uz, uz vasaras brīvdienām un šo sezonu aizlūgt par jums. Un es patiešām aicinu tevi, Māri, aizlūdzam par vīriem, aizlūdzam par viņu ģimenēm. Daram to. Jā. Paldies mūsu. Paldies Tev, dārgais debes Tēvs, ka Tu esi paveicis pilnīgi visu ka tu esi atsūtījis savu vienpiedzimušo dēlu Jēzu, kurš ir nomiris Golgātas krustā par katru ikvienu no mums, un paldies Tev, kungs, ka katrs no mums, kas tojamies Kristum, mēs varam saņemt šo te ticības mēru, kur tu esi sagatavojis katram un ikvienam no mums, lai gan mēs, mūsu nami, mūsu ģimenes, kungs, un tie cilvēki, kuri ir mums līdzās, tiek tiktu pārvērsti, kungs, un kļūt ar vien līdzīgāk tev. Tāpēc, ka tu, kungs, esi ielicis mūsu sirdī šo te mērķtiecību un vēlēšanos sludināt tavu valstību. Un es lūdzu, kungs, Jēzus Kristus vārdā, lai tu tiešām turpini stiprināt katra klausītāji, skatītāji, katra vīra, katras sievas, katras ģimenes neatlaidība, kungs, tevis meklējumos, lai tavs vārds, kungs, ir dzīvs viņu dzīvēs, lai tavs vārds, kungs, ir tas, kurš dod viņiem iespēju nodoties, kungs, tam mērķim, kas tev priekš viņiem ir, lai šī mērķtiecība, kungs, kur, ar kuru viņi nododās šim mērķim, lai tas pagodina tevi, kungs, un lai šie augļi, kurus viņi atnes savās dzīvēs, lai tie ir tev tīkami. Es pasakos tev, kungs, par katru nekvienu, kur tu esi izglābs, par katru nekvienu, kungs, kur tu esi šķīstījis ar savām dārgajām asinīm, acīm, par katru ikvienu, kur tu, kungs, esi piepildījis ar savu svēto garu, par katru, kurš meklē tavu vaigu, kurš vēlās staigāt tavus ceļus, kurš dara tavu prātu šeit uz zemes, kungs, es lūdzu, lai tu vēl vairāk izlēp par viņiem savu žēlstību, piepildi viņu dzīves, kungs, ar savu mīlestību un klātbūtni vēl vairāk, lai viņi tiešām, kungs, ir tavs godības nesētāji, izplatītāji katrā laikā un vietā, kur viņi būs, kur tu, kungs, viņus sūtīs Jēzus Kristus vārdā. Jēzus vārdā es lūdzu, kungs, lai tāpat kā Samuels viņa teica, kungs, šeit mēs esam, runā uz mums, mēs klausamies, mēs gribam iet uz turien, kungs, kur tu vēlies mūs redzēt, lai mēs varētu kalpot tur, kungs, un lai tie cilvēki, ar kuriem mēs sastopamies, kļūtu par taviem traukiem, par taviem bērniem, kungs, un lai mēs mūžību varētu pavadīt kopā ar tevi, priecājoties par daudziem izglābtiem, un lai pilnīgi tiek iztukšota ēla un piepildītas debesis. Paldies tev, kungs, par šo raidījumu, par šo te laiku, par šo te ciklu, kungs, par šiem te vīriem, kungs, Bībelē, kas tiešām ir varoņi, kas ir izgājuši cauri daudzām, daudzām grūtībām, kungs, no kuriem mēs varam paņemt pašlabāko, kungs, lai mūsu ticība pieaug, lai mēs kļūstam stiprāki un pagodinām Tev mūsu kungu, kungs, un ķēniņ, ķēniņ Jēzus vārdā. Amen. Amen un amen. Jā, darbie draugi, paldies jums, ka jūs esat kopā ar mums. Paldies par jūsu lūgšanām un aizlūgšanām. Uh, vasaras periodā uh, Eh, Mums nebūs eh, tieši raidas, bet eh, raidījumi laiks īstiem vīriem skanēs, un tie būs kādi atkārtojumi. Es jau, kā sacīt, pastrādāšu pie šīs te tematikas. Ehm, visas vasaras garumā apmēram tie būs kādi pieci jau izskanējuši raidījumi, kur izskanēs vēlreiz. Tā kad jums būs iespēja kaut ko labu vēlreiz noklausīties. Jā, darbie draugi, kā es iepriekš arī esmu teicis, stāvam kā vīri, vīri Jā.